fica só de portãozinho. Não liga pra sair, ela só fica no WhatsApp. Tá raro ah. de encontrar uma mina assim. Acho que eu consegui, eu encontrei você. E ah. esse eu vou tratar igual rainha. Apresentar minha família, vou te surpreender. E ah. quando acordar no outro dia, vai me chamar de vida que eu sou de fortalecer. Essa eu vou dar várias linguadinhas, botar na bucetinha, vou te surpreender. e quando acordar no outro dia, não explora pras amigas, senão elas vão querer. Desce, eu vou dar várias então, lingodinhas. Bota na buceta, vou te surpreender e quando acordar é no outro dia Não explora pras amigas, senão elas vão querer ha! Ou senão elas vão querer ha! Ou senão elas vão querer Então vai! só de portãozinho. Não liga pra sair, ela só fica no WhatsApp. Tá raro de encontrar uma mina assim. Acho que eu consegui. Eu encontrei você. E se eu vou tratar igual rainha. Apresentar minha família. Vou te surpreender. E quando acordar no outro dia, vai me chamar de vida. Que eu sou de fortalecer. Essa eu vou dar várias linguadinhas, botar na bucetinha, vou te surpreender. Então, vai. E quando acordar no outro dia, não explora pras amigas, senão elas vão querer. Essa eu vou dar várias linguadinhas, botar na bucetinha, vou te surpreender. E quando acordar no outro dia, não explora pras amigas, senão elas vão querer vão querer. Ah, pois senão elas vão querer. Essa eu vou dar é para as línguas.